ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka ji kudubar tana magana ne ko tana tsoratarwa ne akan sakin harshe da yin maganganu da ba su da amfani ga wanda ya yi su ana a kiyaye harshe daga abin da za a furta allah ba mu ikon yin haka bayan godiya ga allah da ya bogare shi da salati ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hudu wata ci gaba da cewa bayan ka ya bayan allah ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki ku kiyaye harsunanku domin abinda kuke faɗa na kalamai tabbas allah maɗaukakin sarki yana kiyaye sa ma'ana ya sa waɗanda ke kiyaye waɗannan kalaman da kuke ambatawa allah maɗaukakin sarki ya ce ma'il min ƙaunin illa ladai raqibun atid babu abun da za ku furta na harsunanku ba ce akwai mala'iku da ke rubuta wannan kalamai da kuke Allah madaukakin sarki yake ta sanattu ma qalu yace da sannan za mu rubuta abin da kuke ambatawa haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi sai ku rika fadin maganganu da bakunan ku abin da ba da ilimi akan sa wa na hayyinan kuna tsammanin wannan abin dan karami ne wa huwa inda Allah azim amma a wurin Allah babba ne ya ku bayan Allah wanzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa ya mana umarni mu zama masu yin shiru a cikin magana da rami wadda wanda ba alkhairi bace ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama falyakul khairan aw liyasmut to ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru Allah madaukakin sarki yana cewa alkhaira fi kafirin min najwahu da yawa cikin gala wadda mutane suke yi da junansu babu alkhairi illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin sai waɗanda suka yi umarni da abin da yake sadaka ne ko wani abu kyakkyawa aw islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin wasu mutane man fa'al dalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababe da aka ambata a sama umarni da kyakkyawa ko sadaka ko daidaita tsakanin al'umma yana mai neman wato yardar Allah cikin wannan abu da yayi Allah ya ce tihi a ajran azima da sannu za mu zake masa da lada mai girma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yadda ya ba wani mutum shawara da ya zo neman shawara a wurinsa dangane da sha'anin harshensa ya tabbata a ingantaccen hadisi wani mutum ya zo wajen manzan Allah yake cewa dullani ala amalin yudkhilul janna ka nuna mani wani aiki da zai shigar da ni aljanna ma'ruf ka faɗa mani wani aikin da rani ya shigar da ni aljanna kala sallallahu alaihi wa sallam amsika hada sai manzan Allah ya ce rike wannan wa shara ila lisani sai nuna harshensa fara ya ce riƙe harshenka fa'a da alai sai wannan mutum sai ya gaci to ai wannan abin ɗan ƙarami ne kuma riƙe harshe na kamar kaka ai ba wani abu bane abin da zan faɗi harshe ba ƙala sai manzo Allah ce ta kilat ka amma ba ka da fahimta hal ya kubun nas yanzu har akwai wani abu daga cikin gabai na gabobin mutane wanda alama hal ya kubun nasu alama na akhirihim fi nari akwai abin da ke sa a wurga mutane su yi kai ta karan hanshinsu a cikin wutar jahannama ai babu wani laihi ko wani abin da ke jawo laihin da ke sa a wurga mutum a cikin wutar jahannama ya fada bisa karan hancinsa illa hasa'id alsinatihim ce sai girbe-girben harsunansu alai ce wal muradu bi hasa'id alsinatihim da za'ul kalam al wato abinda ake ne wannan girbe-girben harshe shine sakamakon abinda harshe yake yi na kalamai waɗanda suke na haramu shi harshe kamar da muka sani kamar mai gona ne da zai iya shibka abinda ya ga dama idan ka so da harshen ka za ka shibka alkhairi ta hanyar faɗin abinda yake alkhairi ne to wanda ya shibka alkhairi da shi to tabbas kuma zai girba alkhairi da wannan harshe kuma zai girbe shi a gobe da kiyama wanda kuma ya shuka kishiyar alkhairi ta hanyar yada wasu maganganu na haramun ko na sharri ko dai na giba to ya sani cewa kuma zai girbi na dama a gobe alkiyama Allah shi kiyaye hakika shi sabo na magana da harshe yana kai mutum zuwa ga ya aikata shirka ma'ana ana yin shirka da harshe kuma ita shirka ita ce mafi girman zunubi da ake saba ma Allah da ita haka abubuwan da harshe ke yi daga cikinsu akwai faɗin wato ka faɗi ma Allah ƙarya ka faɗi magana ka jingina ta zuwa ga Allah alhali kuma ba haka abin yake ba wannan yana shiga cikin wato aiki da mutum zai da harshe shine faɗin ƙarya ko shaidar ƙarya ko kuma mutum yayi wasu abubuwan da suke da alaƙa da wannan hakika yana daga cikin waɗannan shine giba da annamimanci ya tabbata a hadisin abi horera allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wanzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya ce innan rajula da ya takallama bil kalimati la ya laƙala lalle za ka samu mutum yana yin magana bai doke ta komai ba kuma ita wannan magana magana ce mai saukin faɗa magana ce da shi a wurin shi ba komai ba ce ba amma kuma saboda allah yake nufi Allah madaukakin sarki ce ya Allah wallahu hadar jat sai Allah ya ɗaga darajar bawa a dalilin wannan kalma wa innal abda kuma zaka samu lalle bawa da ya kallama bil kalimati min suqtillah zai faɗi wata magana da take fusata Allah la yalqa laha balan bai ɗauke ta komai ba shi ba wani abu bace bai ma ya mamanta da ya faɗe ta amma kuma wannan kalmar dalilin ta ya awi biya a saba'ina khalifan finna sai Allah maɗaukakin sarki ya wurga shi cikin wata jahannama da zai yi nutso da ita wato wadda za ta kai tafiya ta wajen shekara saba'in cikin wutan ma tukun yana tafiya cikin wutai kawai dalilin wannan kalma. Allah shi kiyaye ya ku bayan Allah hakika ya kasance magabata na kwarai yana daga cikin abin su shine harshe abin da za su furta da shi sai na ababakar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wanda shi ne mafi alkhairi ga dukkanin al'umma bayan manzan Allah wannan al'umma ya kasance yana cewa wato zai aure da al maurod wannan ne wanda yake kai ni zuwa ga inda nake zuwa mana ya gangara na magangarar da nake kaiwa mana harshe shi ke kai mutum matsayin shi ko ya kai shi wani wurin da bai yi aune ba ya kai wurin haka abdullahi dan abbas ya kasance yana rike harshensa ya ce kai canka ka fi da alkhairi ka samu riba sannan ka yi shiru daga abin da yake mummuna ka kubuta idan ka ba haka ba to haƙiƙa za ka yi nadama to sai a ce ma ya ɗan mas'udin allah shiga bata mana ya kake waɗin wannan magana sai ya ce haƙiƙa labari ya zo mana cewa a cikin jikin ɗan adam kaf babu mafi sharrin gaba da ke kai mutum zuwa wutar jahannama irin harshensa shi yasa yake yake kurarin wannan harshen amma su da yake malamai ne suna faɗin wannan ne don koyar da ɗalibansu da ke wurin domin idan ka kama harshe kana cewa kai can ka harshe kai ina ruwan harshe ma da abin da kake faɗa bai ma jin abin da kake faɗi amma wannan abin da kake yi ai darasi ne ko kuma wani ilimi ne kake ba ɗalibanka da ke kusa da kai don su kiyaye wannan harshen ba wai don shi harshen na jin abin da ake cewa ba wannan maganar iri ɗaya ce da maganar da sai na umar ya faɗa dangane da hajar aswad wannan bakin dutse wanda manzan allah kan sumbace shi idan lokacin yana cikin ɗawatu in an samu dama a sumbace shi in ba a samu dama ba kuma a kyale shi to shi ne sai sai na umar yake cewa kai wannan dutse na san ba ka iya cutar da mutum ba ka yi amfanar da shi kuma ni ba don na ga manzan allah ya sumbace ka ba da ni ba ba ma zan sumbace ka ba mana yana son ya nuna masu cewa duk da wannan dutse yana da wata daraja ta musamman amma a sani cewa shi wannan dutsen shi bai kai matsayin abota mashi ba a ana yin wani abu ne da manzan Allah kaɗai yake yi don kada wani ma ya riya cewa akwai wani abin da ake yi ko shi dutsen yana maganin wani abu ko wani abu makamancin wannan sai na umar ya koyar da wannan ne ba don shi dutsen yana jin abin da yake cewa ba to irin wannan magana ce abdullahi dan abbas ya aikata cewa mu sani cewa harshen mu mu rike shi mu zan duk abin da zamu furta mu san cewa abu ne na alkhairi in ba alkhairi bane to me shiru shine abin da yafi zama alkhairi a gare mu Abdullahi dan Mas'ud yana cewa na rantsi da wanda rayuwata take a hannunsa wato babu wani abu mafi zamewa a jikin dan adam da yake karkacewa ka kwabo shi irin harshe haka Hassan al-Basri yake cewa shi harshe shine jagora na jiki baki daya idan ya karkata wuri to duk gaɓoɓi sai su karkata wannan wurin idan ya kame sai gaɓoɓi su kame su zama kamammu ya ku bayan allah mu sani cewa yawan surutu cikin abubuwan da ba a da bukatar su to wannan abin yana kawo bushewar zuciya shi kuma bushewar zuciya haɗari ne gabawa ya tabbata hadisin da aka samu daga turmuzi daga abdullahi daga umar ɗan khattab kuma marfu'an a daga abdullahi dan umar da yake cewa la tukthirul kalama da zikirin da kada ku yawaita wato yawan surutu ba kuma ambaton Allah bane ba fa inna kathratul kalam domin ku sani cewa yawan surutu wanda ba ambaton Allah ba zikiri ba karatu alqur'ani ba lil qalbi yana yana wato yana busar da zuciya wa inna abadan nasi anillahi qalbul qasi to wanda kuma ya fi nisa da raman ubangiji su wata ala a da kiyama ne mai busassar zuciya shi ya sa ita zuciya tana da matsayi matsayi guda uku da take hawa har ta kai wannan matsayin ma'ana zuciya za ta rabkana ta rabkana ma'ana ta rabkana abinda ya shahi alkhairi ba ta shi take ba kawai tarin jaya kan abinda yake shagaltuwa ne da duniya daga nan sai wannan zuciya ta ya tsatsa daga nan sai ta bushe to idan zuciya ta kai wannan matsayin a kowane aiki da aiki to shi kenan ta kai wani matsayin da ba ta iya kwabuwa shi ya sa kamun ma ta kai wancan bushewar tsatsar kawai ma Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah yake cewa kan labal rana ala qulubihim ma kanu bari ma kai ai zuciyarsu ta yi tsatsa kan abin da suke aikatawa shi yasa ba za su dawo ba ba za su dawo ba su bi hanyar da ya kamata sai ka rika jin cewa ga wani abin da daidai ne amma kuma mutum ya zame yana yin abin da ba daidai ba kila zuciyarsa ta bushe wannan kuma mu sani cewa yawaita aiki wanda ba na alkhairi ba yana kai zuciya a runnan matsayi idan mutum ya aikata wani aiki na zunubi to sai a ɗisa wani baki a zuciya tai idan ya tuba sai a goge idan bai tuba ba ya kara sai a kara disa haka bai tuba ba kuma yana karawa haka za a yi a ta tsawa to shi da zuciya za ta kai wannan matsayin ta kai tarabkana ya ji ma shi dole duk ma ba yadda za a yi masu aikata wannan abin daga nan kuma sai zuciyarsa ta yi tsatsa mana ta ta ɗaya da wannan abin to lokacin da ta ɗaya duka to in ta bushe to shi kenan yanzu lokacin da ka zo kana mai wa'azi cewa wannan abin ba daidai ba ne shi yanzu abin da kawai ɗan nauyi ka da yake ji kada ma ya tashi amma kana waɗi yana shiga ta nan yana hita nan inda ka waɗi mai magana nan ke barinta shi yasa an samu wani malami da zai mawasu nasiya sai suka ce kai malam dakata ai duk ƙarshen ta dai wuta za ka ce mu kuma mun san sai mun shiga wuta to kaga shi ke nan zai kuma kara waɗi masu ƙarshen abin da za ka tsoratar da wani don gane da abin da yake aikata ka ce kada ya shiga wuta to shi ya ce kan ba ka ce man kwanu mu wuta mun san sai mun shiga ka gaba abin da aka kara hudu mashi shi kenan an gama to irin waɗannan mutanen su ne waɗanda zuciyarsu ta ta ƙeƙashe ta bushe kan wannan aiki allah raba mu da irin wannan aiki da haka ba a san yawaita ayyuka ko kuma kalamai da ba su da amfani domin waɗannan kalamai da ba su da amfani suna kawo bushewar zuciya ita in zuciya ta bushe to ba sauran alkhairin da zai ƙara shiga cikin ta shi kenan kawai allah shi kiyaye ya ku bayan allah mu sani cewa shi wannan harshewa. yana da wasu hatsarori yana da hatsari da yake da shi da yake jawo ma mai shi yana daga cikin hatsari shine mutum ya fada cikin abin da bai ba ma ruwan shi da shi bai shahe shi ba ba a tsoma shi ba haka nan ya shiga da karambanin shi to wannan yana daga cikin matsala da harshe ke wato ka faɗi wani abin da ba ruwanka ba ciki dama ba a nemi shawararka ba kuma in ba kai magana ba ka da laifi kuma sannan kai ba a sa ka kai wannan maganar ba kuma kai kuma ba ta ma da amfani maganar taka to don haka wannan yana daga cikin illa ta harshe yana daga cikin matsalolin harshe amma a nan ba ana nihin ba ana nihin wa ka ga wani abin da bai da kyau ba ka yi shiru ka ce ai ba sa da ba ma'ana wannan hadisin da yake cewa minu sunan islami ta mar'i tarkuhu ma la anihi yana daga kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba ma'ana nan ai bar abin da ba ya da amfani a rayuwar shi Shi ne ake nihi amma ka'ida ta musulmi almuslimu akul muslim shi musulmi dan uwa musulmi ne da haka manzon Allah ya ce marra aminkum munkaran falyaqul falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin da ba daidai ba to ya tsawatar da abin wannan abin ta hanyoyi guda uku ko ta hanyar wa'azi ko ta hanyar hana da hannunsa ko kuma yake abin da zuciyarsa to kaga a nan wurin ba za ka ce a ni ba ruwana da wannan ba za ka cin kokarin ka nan wurin ka aikata abin da ba shi da amfani a rayuwarka kuma ka yi shi da harshe sannan abu na biyu yana daga cikin matsala da harshe ke jama bawa ba shine kutsawa cikin maganganun banza da basu da amfani wato kawai kai ta labarai wannan yana da alaka da wayoyi da muke amfani da su amfani da social media wani za ga ko kan shi ke beci ko kan shi ke ciyo sai ya yada ya ce kusa da cikin adda wani kuma duk abin da ya ji na labari ko ma kaka yake kawai bai tantance sai ce an yi kaza daga karshe sai ka tantar da wannan abin ba gaskiya ma bane ba to kuma ya riga ya yi nisa ya yaɗi duniya musamman kafa ta facebook tana wani ne duniya baki daya idan ma da kila wasu ne wani dan group ne to kila sai ka shiga wannan group din ne kadai ya ga abu amma shi facebook duniya yake amfani da ta baki daya to kaga sai ka saki abun kuma sai a ce kuma ba gaskiya ba ne ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace yana daga cikin abubuwa da ke kai mutum cikin wutar jahannama har ma saboda tutse da wulakanci da mala'iku za su yi wa 'yan wuta sai su tambayi 'yan wuta suna cikin wuta ma su kwamfi sakar me ya kaku cikin wannan wuta ta sakar sai su ce kalu lamnaku min musulmi ba mu yin sallah wa lamnaku nut'imul miskin sannan ba mu ciyar da miskini wuta ne mu sannan sai suka ce wa kunna hudu ma al sai kuma ka rika cikin kutsawa cikin labaran da ba su da ba namu ma bane ko labarai na ƙarya wa kunna hudu ma al khaidin malamai suka ce shi ne su rika kutsawa cikin labarai na ƙarya suna labarai na ƙarya su yada tsakanin al'umma wala Allah wannan labarin ita da wata husuma to kaga yana daga cikin matsala da harshe ke jawo mutum shine kutsawa cikin maganganu na ƙarya ko maganganun da ba su da amfani da haka yana daga cikin matsalolin harshe abu na uku shine wato shine yawan yawan gardandami yawan gardama a same shi wani dan gardama ne ko ina ya yi gardama da shi shi bai da wani aiki sai gardama in ya ce kaza wari ne to dole a ce kaza wari ne a ta gardama da shi dole a sakan mashi wannan ma ita wannan gardama ita kanta yawan yin ta cikin abin da bai da amfani to ba daidai ba ne idan jayayya ta zama jayayya ce ta mai amfani to babu laihi don allah ya ce wa jadiluhum billati hi ahsan ka yi jayayya cikin abin da yake mai kyau a kana son ka nuna mutane wani abin da kila an kawo wata shubuha sai kake son ka ɗebe mutane wani shubuha don su gane to wannan babu laifi babu laifi wannan to don mi don saboda mutane su fahimci wannan kila yin sun tashi da wannan wani ya gina wata haƙi da shi ko wani imanin shi akan wannan abu amma yawan gardama da abin da bai dace ba wannan ba daidai ba ne ba <clears throat> sannan yana daga cikin matsalar harshe shi ne ba'a da maganganu na banza duka waɗannan abubuwan suna daga cikin matsaloli na harshe sannan yana daga cikin matsalolin da harshe ke dama bawa shi ne giba da annamimanci wannan wa suna daga cikin manya-manyan wato zunubai suna da cikin kabarin zuno ita giba ita ce ka ambaci dan uwanka da wani abu wanda yake baya son a ambace shi da shi kuma baya ko da barawo ne ka ce ai barawo ne kaga dai yayi sata kuma barawon ne amma an batan shi a wani wuri na aibata shi to wannan shine giba din ba labari ne ya kama ba aka wuce wurin a'a kana aibata shi ne a wannan lokacin yi kuma an annabi Shi ne ciratar zance daga wani wuri zuwa wani wuri don ka yada banna wannan dalilin Allah madaukakin sarki ya ce wala ya zata ba'dukum kada sashen ku ya rika gibar sashi a kuma a kula lahaba a ya'kula mai ta maitan fakaritum shi ɗayan ku yana son ya rika cin naman ɗan uwan shi yana ɗan a yanko mai ya ci kaga wannan ba zai yiwu ba ba mai son haka da aka gibar dan uwanka yana daga cikin mafi sharrin zunubi kuma idan kai gibar mutum zunubi ne tsakaninka da shi ko ka yi istighfari Allah bai gafarta ma sai shine ga sai shine ya gafarta maka da aka in ka zage wani ka ci mutuncin shi ka zage shi bayanan to karanci abinda malamai suka ce shine idan ka tuba sai ka ce mashi to wani da nan dai mun yi magana mana ba sai kai mai dalla dalla ba wala Allah yan kai mai dalla dalla ku yi rigima ma ya ce ba yi ba to nan dai gaskiya ba mun yi mun magana ka kuma nake dama daga baya daga ba mu kyauta ba nazo nace da Allah kai hakuri kan abin nan dan kai baka ma sani ba kaga haka sai ya ce a wannan ai ba komi to idan ya yi ma Allah ma ya yi ma kun ga wannan yana da wahala don ba kowa ba ne ba za ka yi wannan kuma ka iya zuwa wurin shi kai karin hali ka je ya yi maka shi yasa zunubin da ya fi girma shi ne shirka amma zunubin da ya fi haɗari ne zunubi na tsakaninka da abokin halitta domin shi ba kowa ba ne zai iya karin hali ya je cewa da ya haƙuri da Allah ka yafe mani in kuma sata ce ka ce ka abinka da na sata ba kowa zai iya wannan ba shi kuma zunubi da ke tsakaninka da abokin halitta wallahi Allah ba ya yi shi ko maka je ka zanna musu kamar da ɗakin ka'aba ka runguma ɗakin ka'aba Allah gafarta mani Allah gafarta mani wallahi Allah bai yayi masu zunubin ka da kai abokin halitta sai idan shine ya gafarta ma sai shine ma afuwa to kaga da wannan ya kamata mu kiyaye harshen da haka fadin manzon Allah da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah da ran tashin alkiyama to ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru wannan shi ne mafi alkhairi ka ga abin da manzan Allah ya bada shawara ya yi izina da waccan ayat da Allah yake cewa ma ya nufi min ƙaunin illa da dai rafi gunati ba abin da za ku furta face akwai mala'iku masu rubuta kaga idan ka faɗi alkhairi za a rubuta alkhairi idan kawai sharri ne baka faɗe shi ba ba za a rubuta shi ba ka ka taimaki kanka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaka mana da kiyaye harsunan mu ya taimake mu wurin faɗin alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na alkhairi Allah ka ba mu ladan waɗanda muka faɗi na kurakurai Allah ya gafarta mana wannan shine karshen kudubobi guda biyu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana dacewa Allah muna roƙonka ka ka sabkan mana da ruwan sama mai albarka ka ba mu ruwan sama wanda bai fi karfin gidajenmu ba da inda muke zama ka kare mu daga wannan bala'i na iska da ake fama da shi a wasu wurare Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ruwan sama mai yawa mai albarka ka sanya albarka a cikin abin da muka shibka ka sanya albarka a cikin abin da muka noma muna roƙon Allah madaukakin sarki ka zamnar da wuraren mu lafiya wuraren da ake fama da tashi-tashin hankula Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsamar da mu daga cikin wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita Allah ya kama da sauki da sassabci wuraren kuma da ake fama da tashi-tashin hankula muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai zaman lafiya a waɗannan wurare waɗanda ba su da lafiya yan uwanmu da suke asibiti allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suka rasa rayuwarsu allah maɗaukakin sarki ya kansu mu kuma allah sa mu cika da imani da ajalin mu ya zo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين